Xo'p, alhamdulillah robbil alamin, assolatu wassalamu ala rasulillah. O'tgan darsimizda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu 4000 ta askarni olib, Tuma bilan harbiy orqasidan quvib ketganligini aytib o'tgan edik. Ya'ni ular Damashqda Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu anhu Damashqni sulh bilan oldi, ha, Tuma bilan sulh bilan. Damashqni ular sulh bilan oldi, Xolid ibn Valid esa qilich bilan kirdi. Aytib o'tganimizdek, qisqacha eslab olsak, xolos keyin Xolid roziyallohu anhu ularni men qatl etaman dedi. Lekin Abu Bayd ibn Jarrah men sulh omonlik berganman deb turib oldi. Ikkalasi bahs bo'ldi, o'tganini aytib o'tdik, bahslar bo'lgandan keyin nihoyat xullas 3 kunga kelishilindi. Ya'ni u kofirlarga, ya'ni nasoralarga 3 kun muhlat berildiki, Tuma, ya'ni Heraqlda kuyovi. 3 kunda xohlagancha mol dunyoni olasan, xohlaganingni olasan, xohlagan odam sen bilan ketaveradi. 3 kun ruxsat deyildi. 3 kundan keyin topgan yerda qatl etilishlik, topgan yerda xohlasa asir olinadi, xohlasa qatl etiladi. Shunga Tumani o'zi rozi bo'lgan. O'zi shu narsani taklif qilgan, Xolid ibn Valid ham shunga rozi bo'lgan. Xullas unga sulh bo'lganligi uchun 3 kunga ruxsat berilgan va aytib o'tganimizdek, Qur'on nihoyatda katta boyliklarni olgan holatda ular yo'lga chiqib ketgan edi. Damashqda tashqarisi yo'lga chiqib ketgan. Shunda <clears throat> anavi, ya'ni bir nasroniy qizni ya'ni nasroniy qizga ayolga uylangan nasroniy yigit keyinchalik islomni qabul qilgan yigit Xolid ibn Validni oldiga kelib, "Men yo'lni bilaman, qisqa yo'lni bilaman" degan yerga kelgan edik. Xullas keyin bu kishi ana shu Xolid ibn Valid roziyallohu anhu yo'lni boshlab ketadi, qisqa yo'llar bilan olib boradi orqasidan bir tog'li yerga kelgan. Tog'li yerga kelganda ular tog'dan o'tib ketib qolgan bo'ladi. Aslida ular Antakiyaga, ya'ni podshoh Heraklni oldiga ketayotgan bo'ladi. Lekin podshodan xat kelgan bo'ladiki, unga kuyoviga, tumaga men yana yarmukka odam jo'natmoqchiman, sen meni odamlarimni, askarlarimni vohimaga tushirmaslik uchun sen Qustantinaga ketgan dedi. Ya'ni Istanbul tarafga ketib o'rgan. Ya'ni men askarlarim yo'liqmagan, boshqa tarafga ketganda ularni boshqa tarafga burib o'rgan bo'ladi yo'llarini. Shuning uchun yana bularda rejasi buzilib qoladi. Xolid roziyallohu anhu. Lekin shunday bo'lsa-da, to'g'ri bir katta tog'ni oldi kelgandan keyin u yo'lboshchi Yunus aytadiki, u ya'ni oldin nasroniy bo'lgan, keyin islomni qabul qilgan. Tog'da orqasida ular dedi, ketgan dedi. Faqat dedi, orqaga o'tadigan bo'lsak, men kafolat bera olmaymanki, rumlilardan omonda qolamiz deb dedi. U rumlilarning mintaqasi. Mabodo ular bilan to'qnashdan kelib qolishimiz mumkin. Mabodo endi ulardan o'zimizni ashi ulardan g'animatdan olishimiz mumkin. Ular yetib olib olishimiz mumkin dedi. Deganda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu mana shu yerda tushini eslaydi. Ya'ni bir tush ko'rganligini aytadi. Men dedi Damashq fath bo'lishidan oldin bir tush ko'rgan edim. Shunda shunday tush ko'rgan edimki, biz deydi shu yo'lda ketayotgan edik, bir kengli yerda ketayotgan edik, shunda banagoh bizlarga vahshiy eshaklar chiqib qoldi ro'paramizdan. Ular deydi edi, soni ko'p edi va jismlari, oyoqlari, tuyoqlari, jismlari semiz, lekin tuyoqlari ozg'an edi. Xullas ular deydi, biz ular bilan jang qilishni boshladik, lekin ular hech taslillamayapti dedi. Biz ularni o'ldiramiz, lekin ular o'lmayapti. Ular deyapti, biz yetkazayotgan ozorlardan ozorlanmayapti. Ya'ni biz ularga qilich solyapmiz, lekin o'lmayapti. So'ngra shu vaqtda dedi, men ijtihod qildimda, ashoblarimni 4 tarafga bo'ldim va 4 tarafda muhosara qildim dedi. 4 tarafni urdi, keyin ular qatl etilishni boshladi dedi. Va qatl etib turilgan bir vaqtda yana bir toifa eshaklar dedi, yana menga hujum qilib qoldi dedi. Shunda katta bir eshakka yo'liqdim, men uni qatl etdim dedi. Shu vaqtda dedi, u eshak bilan jang qilayotganda meni boshimdan nima uchib ketdi dedi. Sallam uchib ketdi dedi. Shunaqa bo'ldi va otimdan men yiqilib tushdim deb Xolid roziyallohu anhu aytadi. Shu tushuni aytib beradi. Shunga o'ylanib qoldim, qanaqa bo'ldi ekan bu tush deganda, uni tushini ta'bir qilishatdi. ta'bir qilib aytishadiki, inshaalloh bu yaxshi deydi. Abdurrahmon ibn Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Abu Bakr o'g'li Abdurrahmon aytadiki, inshaalloh bu xayr dedi. Xolid dedi, kiraveraylik, hujum qilaveraylik deydi. Ya'ni sizni o vahshiylarni tafsir keladigan bo'lsak, ular deydi shu biz ularni istayotgan ajamlar deydi, qochayotganlar deydi. O, o'sha e, vaqti eshaklar o'shalar deb bilaman dedi. Va endi siz dedi, otdan yiqilishingiz dedi, siz tepalikdan tepalikdan pastlikka tushasiz degani dedi. Ammo endi boshingizdagi boshingizdagi sallani yiqilishligi dedi, bu arablarda tojidir dedi. So'ngra Xolid radhiyallohu Alloh taolaga duo qiladi, ana shu tog'dan o'tishlikka qaror qiladi. So'ng tog'ning orqasidan o'tishgan vaqtda mana shu kunda o'zi yomg'ir yog'adi. Yomg'ir yog'ib haligilar safar ketishgan bo'ladi. Yomg'irda ular juda katta aytib o'tganimizdek tillalarni, kumushlarni, ya'ni ipaklarni olib chiqib ketayotganida, boyliklarni shu yomg'irda qolib ketishadi, yo'llar loy bo'lib yura olmay qolgan bo'lishadi. Ular qolib qolgan bo'ladi. bu tumalar. Keyin so'ngra ular shu oftobga yoyib qo'yishadi narsalarni, zinatlarini, Oftob qurisin biroz deb. O'sha yerga joylashgan bo'ladi tog'ning orqasiga, haqiqatan. Keyin bular tushib boradida, ularga hujum qiladi. Hatto Xolid ibn Valid roziyallohu hujum qiladi, hattoki qatta jang bo'ladi, shu yerda muhosara qilishadi. Muhosara qilib turib, Tumani o'ldirishlikka Xolid roziyallohu anhu muvaffaq bo'ladi. Tumani qatl etadi. Senlar deydi, mendan qochib ketaman deb o'ylashadi, mana Alloh izmini yetib keldi deydi. Mollaringni ham g'animat olamiz, uni qatl etadi. Keyin shu vaqtda har degan odam yana qochib ketgan bo'ladi, sheriga harbis. U tog'da orqasi nariyaqda bo'lgan bo'ladi. Shu Xolid roziyallohu anhu orqasidan quvlab tepalikdan pastlikka tushadi, o'zi muhosirada qolib qoladi Xolid roziyallohu Keyin o'sha jangda hatto salasi uchib ham ketadi. deydi, mana tushim ro'yosidan keldi deydi. Ya'ni tepadan pastlikka tushgani-yu, shu muhosirada qolib qolgani. Ana shu yerda jang qilib turgan vaqtda Bular ham bu yerdan yordamga yetib boradi. Ya'ni bu mujohidlar ham yordamga Xolid roziyallohu anhu yetib borishadi. Ana shu jang qilib harbiyni ham qatl etishadi. Xulosa ana shu yerda qatl etib bo'lib turgan qatl etib bu yerda nimani ham olishadi. Butun mol dunyoni g'animat olishadi. Mana shu yerda mana shu jangda qatnashgan Rafi ibn Umayr aytadiki, Mana shu jangda deydi, ularda ayollari ham bor edi deydi. Ayollari ham biz bilan jang qildi nasroniy ayollar deydi. Shunda hali ayollar bilan bordi, bir to'da ayollar ekan deydi. Men detallarida endi cho'ramoqchimiz bor o'sha jang qilyapti ular deydi. Bitta qiyinroq bo'lgan deydi, boshiga toj kiyib olgan, tillo taqinchoqlar ko'p bo'lgan, nihoyatda bir choyli bir qiz bor ekan deydi, ayol kishi bor deydi, u ko'p jang qildi deydi. O'jaylik qilib deydi. Bari men uni borib deydi, asira oldim deydi. Asira oldim deydi. Ya'ni u xira qildi qizi bo'ladi. Herakl Tuman ayoli bo'ladi. Uni qo'liga asir tushib qo'ygan bo'ladi. Shu vaqtda dedi, men borsam dedi, ayollar bilan jang ketyap, nimani ham ko'rdim dedi. Boyagi nasroniy yigitdi. U o'zini ayolini oldiga, aytgan edi holat, menga kichkin temas unga deb. O'zini ayolini oldiga borgan boladi Nasron nasroniy ayolga islomni qabul qil. Yo'q, sen bilan jang qilaman. Ikkalasi jang qilar ekan. Hali ayolni baribir yengib qo'yadi, qon deyapti. Hali ayoldan qon oqib turibdi dedi. dedi yig'layapti deydi. Nasroniy yigit quchoq ayolni bag'riga olib, "Ey, islomni qabul qil" deyapti deydi. Islomni qabul qil, yashaysan desa, "Yo'q, men dedi, Masih dinidan qaytmayman" deyapti deydi ayol. dedi deydi, "Ali ayol o'z-o'ziga pichoq tiqdi" deydi. Shunday o'zi qon oqtirgan ayol yana o'zini o'zi qatl etib, ana shu yerda qatl etdi deydi. So'ngra <clears throat> bu Rafi ibn Umar aytdi, shunday olib keldimda deydi. u birodarga rahmim kelib ketdi dedi. Ancha mashaqqat ko'rdi-yu bu qizning orqasidan, ayolini orqasidan. Sevib turmush qilgan. Shuni aytdimki, mana qarachi dedim dedi. Mana bu asira senga yoqadimi? Alloh taolo o'rniga senga badal qilib berdi deb o'ylayman. Mana qara, husnga ham kammas ayolingdan ol buni senga. Senga hadiya agar shunga rozi bo'lsang dedi. Desa ali uni ko'rib yana yoradi. Bilasizmi bu kim bu dedi. Bu aslida Rofiya ibn Umayr bilmagan bo'ladi. Bu dedi podshohning qizi bo'ladi dedi. Butun dunyoni titratib turgan Rum imperatorining qizi bo'ladi bu dedi. Shu tushibdi Asira dedi. Lek Alloh taolo dedi, ana senga yaxshini beribdi-da dedi. Keyin Xolid ibn Valid ham kelib qoladi. Kelib nima bo'ldi deb unga hamma qiziqib qolgan u ketgan. Nima bo'ldi? Sen ayoling nima bo'ldi desa, shunaqa o'zini o'zi qatl etdi, islomni qabul qilmadi dedi. Desa keyin Rafi ibn Oyra mana bunga men hadya qilyapman dedi. Mana bu undan ko'ra yaxshiroq asira desa, Xolid ibn Validga ko'rsatiladi hali ayol. Qani desa asirani olib kelinganda Xolid ibn Valid uni ko'rdi-da deyapti. Hattoki Xolid ibn Valid Subhanalloh dedi. Subhanalloh dedi-da, mana bu oyatni o'qib o'rgan ekan. Va robbuka yakhluqu ma yasha va yaxtar. Robbingiz xohlaganini va ixtiyor qilganini yaratadi deb. Ya'ni husnni nihoyat husnli qizidi deyapti, ayolida deyapti. Ya'ni husni jamoli go'zal bo'lgan ayolida hatto Xolid roziyallohu hayron qoldi va Alloh subhanahu va taolo shuni ayolingni evaziga berishga rozimisan dedi u. Deganda u aytdiki, roziman dedi. Men roziman bunga. Faqat meni bitta xavfim bor dedi. Xavfim shuki, podshoh albatta bunga deyapti, bu qizini evaziga albatta fidya so'rab odam jo'natadi dedi. Qancha miqdorda pul bo'lsa ham, ular beradi bu ayolni bar tortib olishi mumkin dedi. Degan Xolid roziyallohu aytdiki, agar haqiqatan podshohdan odam kelmasa, seniki u ayol. Agar mavodi kelsa dedi, biz unga qaytarishimiz mumkin dedi. Deganda keyin <clears throat> chunki uni evaziga ko'p narsaga rozi bo'ladi-da podshoh. Musulmonlarning manfaatiga. qizini evaziga. Haqiqatan bo'larkan yo'lga chiqadi, yo'li ketayotganda orqadan chopar yetib keladi. Haqiqatan odam yetib keladi uzoqdan. Shu bunda nima qilib jo'natadiki, o'sha bolani o'zini jo'natadi. Sen yaxshi bilasan tillarini, bor kim ekan ular deb. Xolit raziyallohu anhu jo'natganda borib qaytib keladi, aytadiki, aytmadimmi sizga odam keladi deb dedi. sizga o'shida bir qariya, bir nasroniy oqsoqoli keladida, ular rohibi. Kelib Xolid roziyallohu anhu aytadiki, podshodan senga salom dedi, podsho aytayaptiki dedi, sizlar musulmonlar xulqingizlar go'zal insonsizlar, sizlar oliy tabiatli insonsizlar. Bilan sizlarda payg'ambarlar bizning kitobimizdan kelgan, ismi Ahmad deb kelgan, sizlarda dininglar nihoyat kamolatli din. Biz sizlar sharafingizdan kelib chiqib umid qilamizki, sizlar qizimizga tajovuz qilmaysizlar degan umiddamiz. Ya'ni shuncha narsani qilding, podsho aytgan bo'ladi. Shuncha narsaga men chidadim, lekin bana bunisiga men chidolmayman. Meni nomusim dedi. o'zing ko'r deydida. Desa ekan Xolid roziyallohu ham endi rijol erkak kishi nima bo'lgan-ku? Fidya olmayman deydi. Qancha fidya so'rasang beradi podsho deydi. Fidya kerak emas, shunday hadya qilaman men deydi. Hmm. Shunday hadya qilaman deydida, beraveradi qizda. Keyin haliga kishi yana ayolsiz qoladi. Yana g'amga bo'lganda Xolid ibn Valid uni ko'nglini ko'taradi aytadiki, shuncha mana taqsimot oldi g'animat deydi. Nihoyat ko'p g'animat olishgan bo'ladi. bo'lib beradi-da, hammasi taqsim qiladi unga o'zining cho'ntagidan. Xolid roziyallohu nihoyatda boy bo'lgan. Nihoyatda Xolid roziyallohu boy bo'lgan. Chunki u sahobalardan mujohidlar boy bo'lgan ekan. O'zi aslida eng boy mujohidlar bo'lish kerak. Chunki birinchi ularga keladi g'animat. Birinchi o'raladi. rizqim nayzam soya sinov istaqilin degandaqa hali qarab turasizlar. Inshaalloh bizdan taqvo qilsak, Alloh subhanahu va taolo haqiqiy qullik qilsa, oyog'imiz sayda qolib ketadi bu dunyoda inshaalloh. Oyog'imiz sayda qolib ketadi hammasi. Ummatga biz ehson qilamiz, ular bizga emas inshaalloh. O so'ngra keyin Xolid roziyallohu o'zini shaxsiy nimasidan chiqarib katta mablag' bergan ekanda, shunga uylan degan ekan. Inshaalloh xohlagan qizinga men o'zim sochib beraman. Uylan shunga desa, "Yo'q, endi Amir, men toqatim yo'q qizim. Men qasamki endi xurlag uylanaman" degan ekan. Oh, Allohga qasamki men xurlag uylanaman. Endi bu dunyoda ayollarga uylanmayman. Ko'nglim sovdi degan ekan. So'ngra deyapti, endi bu yerda Rafi' ibn Umayr aytadi, bu kishi deydi, shunday jang qilishni davom etdi. Bundan keyin janglar ham qattiq-qattiq jang qildi, hattoki Yarmuk kunida. U keyinchalik bo'ladi. Yarmuk jang buni o'tamiz inshaalloh. Yarmuk kunida hattoki deyapti, bu jang maydonida qatl etganligini ko'rdim dedi. Qatl etilib shahid bo'ldi dedi. Va uni tushimda ko'rdim dedi. Tushimda ko'rsam dedi, bir nihoyatda chiroyli bir bog'da yashil zor yerda yuribdi dedi. Va unida ustida ipak ko'ylak dedi. Boshida toch kiyib olgan dedi. Va yonida qizlar dedi. hur qizlar dedi. Undan so'radim dedi, ya'ni Alloh taolo senga nima qildi desam, u aytdiki menga, Alloh meni gunohlarim kechirdi va meni ayolimni o'rniga Alloh taolo 70 ta qaro ko'zli, shahlo ko'zli qizlar, hurlarni berdi menga. Va ularni bittasi Alloh nomiga qasamki deyapti. Bittasi agar mana bu dunyoga deyapti, o'zini ko'rsatsa deyapti, quyosh bilan oydi nuri deyapti, uni oldida nurmas bo'lib qoladi deyapti. Va odamlar fitnalanib qoladi deyapti, uni nuridan deyapti. Ya'ni shunaqa ayollardan 70 tasini menga berdi va Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Meni mana shunday islomga kirishimga sizlar sababchi bo'ldinglar deb dedi. Jazakumulloh xayron deb dedi shu tushimdan keyin uyg'onib ketdim dedi. Shu odam hatto keyinchalik shahiddan bo'lgan ekan. Keyin Xolid roziyallohu anhu ham buni tushunib aytib berganman dedi. Xolid ham nihoyatda ajablangan dedi. Ya'ni ajib deb bu voqea ajib bo'ldi deb u kishi ham ta'sirlandi dedi. O bular mana bu g'animatlarni olib yana Damashqqa Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu anhu oldiga qaytishadi. Lekin Damashq fath bo'lgan kuni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafot etgan bo'ladi. U kishi vafot etgan bo'ladi. Hatto Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu anhu aytadiki, hatto men tush ko'rganman dedi. tushimda dedi, ash Damashq fath bo'ladigan kuni Muhammad alayhisolamni ko'rdim dedi. Muhammad alayhisolam shoshilib, "Bugun sizlarga Damashq fath bo'ladi inshaalloh" dedi dedi. Va men shoshyapman dedi. "Qaqqa shoshayapsiz ya Rasululloh, to'xtang" dedim dedi. "Sog'inganman" desam, "Men Abu Bakr janozasiga shoshyapman" dedi Shu Shundan turib surishtirdi dedi. Haqiqat o'sha kuni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu olamdan o'tgan ekan deydi. Lekin buni hali Xolid ibn Valid bilmagan bo'ladi. Keladida bu voqealarning hammasini tafsilotini yozib, shu kungacha bo'lgan Damashqni qana fath etishdi, qana bo'ldi Abu Bayd ibn Jarroh bilan oradagi mojarolar orada bo'lib o'tgan tortishuvlar hammasini yozadi. Hozirgi oxirgi bo'lgan ishlarni, mana u ayolni ham, podshohning qizini ham qayta berib yuborganligini hammasini yozadi. Lekin ungacha Abu Bayd ibn Jarrohga endi Umar ibn Hattob roziyallohu anhu amirul mu'minin bo'lgan bo'ladi. U kishi xat yozgan bo'ladi. Umar ibn Hattob Abu Ubayda ibn Jarrohga xat yozgan bo'ladi o'zi aslida. Ya'ni nima yozgan bo'ladi? Endi sen amir bo'lasan, Xolid tushsin degan bo'ladi. Xolid bo'shasin, sen amir bo'lasan dedi. Butun qo'shinlar do'stlar sen bosh qo'mondan bo'lasan deb u kishini azl qilgan bo'ladi. Ya'ni amirlikdan chetlatgan bo'ladi. Lekin Xolid Validga bu gapni ayta olmaydi Abu Ubayda ibn Jarroh. hayo qiladi bu narsani ayta olmagan bo'ladi. Keyin Abu Ubayd jarroh bilyapti, lekin Xolid Valid bilmayapti-da, Abu Bakr Siddiq roziyallohu vafot etganini. Abu hattoki Abu Bayda hech kim aytmagan bo'ladi. bo'lgan aytmagan bo'ladi. Hatto yashirgan bo'ladi. Keyin Xolid ibn Valid xat yozadi Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ga. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ga xat kelgan vaqtda xatni o'qiydi ajablanadi. Yo, bu ya'ni qo'shiladi amiri Xoliddan Amirul Mo'mininga deb kelgan bo'ladi-da. Men buni chetlatganman-ku dedi. Hmm. Deganda yonida shu xatda kelib ku bu kishi bilmaydi dedi. Men bergan xatim yetib bormadimi dedi. Abu Bakrni vafot etgan bilmadinglarmi degan, bilmadik biz dedi. Ya'ni tushunadiki, demak Abu Ubayd al-Jarroh aytmagan. Xo, mana shu yerda <clears throat> demak Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafot etib, demak Amirul Mu'minin endi Umar ibn Hattob bo'lyapti. Mana shu o'rinda biz e, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu haqida ham bir ozgina bir nima berib o'tib ketsakki, Ya'ni biz asosan darslarimiz jang haqida ketyapti va qo'shinlar ham mana hammasi jangari nihoyatda qattiq jang qilyapti kufrga nisbatan shiddat bilan jang qilyapti mujohidlar, ya'ni sahoba ikromlar. va mana shu sahobalarda Amirul Mu'minin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hozir vafot etyapti. Ya'ni bundan keyin endi kitobimizga kelmaydi kishi. vafot etdi. Endi shu o'rinda men Abu Bakr Siddiqning shijoati haqida, mana shuni shijoatli sahobalarda amiri bo'lmiş, shijoatli mu'minlarda amiri Abu Bakrdan shijoati haqida ba'zi bir asardan ba'zi narsalarni o'qib bermoqchiman. O'rnida bildim shu narsani. <coughs> Foydadan xoli emas. Xo'p, Ali ibn Abu Talib Amirul Mu'minin bo'lgan vaqtida shunday aytgan ekan odamlarga. Ey odamlar, odamlarda eng shijoatlisi kim deb so'radi. Shunda yonadagilar siz siz ey Amirul Mu'minin deydi. Ali roziyallohu anhu Shunda Ali ibn Abu Talib aytdiki, men kim bilan muboraza qilgan bo'lsam, albatta yengilganman deyapti. Biroq eng shijoatli odam bu Abu Bakr bilinglar degan ekan. Badr kunida biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun bir qarorgoh qildik. Shunda payg'ambar alayhisalom ni, ya'ni mushriklardan kim himoya qiladi deb aytilgan vaqtda hech kim o'rnidan qo'zg'almadi, sukut qilgan. Ya'ni boshda bir hayqib turganda Abu Bakr birinchi bo'lib chiqdi deyapti. Men himoya qilaman deb bu kishi chiqqan deyapti. Va yana bu kishi savol berishida davom etdi. <clears throat> ya'ni yana sizlarga savol beraman. Abu Bakr afzalmi yoinki Fir'avnning xonadonida deyapti, mu'min afzalmi? Ya'ni Fir'avndek zot, ya'ni Fir'avndek mana islomning qattiq dushmani bo'lgan, zolim bo'lgan Fir'avnning qasrida iymon keltirgan mu'minlar bor edi. Uni zulmi qattiq zulm edi. Lekin ana shu yerda iymon keltirgan mu'minlar bor. O'sha mu'minlar afzalmi yoki Abu Bakrmi deyapti. Deganda odamlar bilmadi dedi. deganda Ali ibn Abu Talib aytdiki, Allohning nomiga qasamki, Fir'avnning xonadonida iymon keltirganlarni deyapti, bu dunyoda butun umridan Abu Bakrni mana bu dunyoda bir soat turgan afzal deyapti. Ular iymonini bekitgan edi qo'rqib, lekin Abu Bakr bekitgan emas deyapti. Va yana Abu Bakr deyapti, Makkada payg'ambar islomni hammasi do'pposlaganda mushriklar deyapti, hech kim yoniga borib jur'at qila olmaganda Abu Bakr bor jur'at qilardi deyapti. Ya'ni u kishini himoyasiga olib, o'zi kaltaklansa ham u kishini himoya qilgan. Ya'ni Abu Bakr mana shunday jur'atli inson edi deb bu kishini Ali roziyallohu anhu shunaqa ta'riflagan ekan. Xuddi mana shunday demak, musulmonlarning shijoatli amiri Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafot etdi. O'rniga Umar ibn Hattob roziyallohu anhu demak amir bo'ldi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu butun nimalardan musulmonlardan bay'at olayotganida shomliklarni bilmaganini bildida bu kishi minbarga chiqdida yana xitob qildi, insonlarga xutba o'qidilar. Xutba qildilarda va g'azablandilar. G'azabi kelganini aytdi. Men shunaqa men Abu Ubayd ibn Jarrohni qo'ygan edim amir qilib qo'shinga Xolidni azlini buyurgan edim, chetlanishini. Lekin bu ishi bo'lmapti dedi-da. shunaqa bu narsani mu'minlarga aytdi. Aytgan vaqtda shunda Banu Mahzum qabilasidan bo'lgan bir yosh yigit turdi-da, aytdiki, "Ey Umar" dedi. "Seni nima haqqing bor Alloh sug'urib qo'ygan qilichni qaytadan qiniga solib qo'yishga?" dedi. Xolid Allohni sug'urib qo'ygan qilichi dedi. Xolid Alloh sug'urgan qilichi, Alloh uni amir qilganda sen qanday tushunib qolasan sen dedi. Dedi Umar roziyallohu unga bir qaradi-da, yosh yigit edi u deyapti. Bu bola yoshlik qilyapti, amakisiga gap qaytaryapti dedi-da, tushib ketdim minbardan dedi. O'sha kecha fikr qildi, fikr qildi, ertasi kuni yana minbarga chiqdi, yana odamlarni xutba qildi va aytdiki odamlarga Men ham sizlarga dedi zulm qilgani kelgan emasman. Men sizlarni islohingizni xohlab kelganman. Foyda zararlarni men ham sizlarga o'lchayman, shunisiga harakat qilaman. Men Abu Bayd ibn Jarrohni deyapti, amir bo'lishigini hozir men shu munosib deb bilaman dedi. Bu uni sizlar o'ylamanglarki, yumshoq odam deb o'ylamanglar. Xolid kuchli qo'mondon deb o'ylamanglar. Albatta Alloh taolo unga ham yordam beradi dedi. Men Abu Baydani munosib deb bilaman deyapti. A nimaga Xolidga nimaga siz e'tirozingiz bor deganda Xolidga e'tirozim shuki dedi, u bitta shoirga deyapti, uni maqtaganiga pul beribdi deyapti. Bitta shoirga maqtaganda pul beribdi. Yana deydi u yonidagi mujohidlarga ko'proq taqsimot qilyapti. Bu yerda musulmonlar zaiflarga u bermayapti, e'tibor bo'lib qolyapti dedi. Shu yerda bir e'tibor berishlik kerakki, qarang, Xolid ibn Valid roziyallohu anhu nihoyat boy odam bo'lgan. Aytib o'tganimizdek, bir shoir uni maqtagan bo'ladi bir yerga borganda. maqtaganda qiziqishda berib yorgan bo'ladi. Bir kattaroq mablag' berib yoradi. She'r o'qib uni maqtaganda. Shuni xabar Umar ibn Hattob ketib kelgan. Hattoki bu shu kishini mahkama qilishga buyurdi. Hattoki shu nimaga xat yozadi Abu Abu Ubayd ibn Jarrohga. Xolidni butun insonlar orasida olib kelib, shu qo'lini bog'lab dedi, sallasiga dedi. Mahkama qilasan dedi. Ya'ni sen uni bergan Baytul Moldan bergan, sen bergan, ana shoirga bergan puling Baytul Moldanmi yo'qmi deb so'raysan dedi. Agar Baytul Moldan bergan bo'lsa, xiyonat qilib uni daralaysizlar dedi. Agar o'zini cho'ntagidan bergan bo'lsa, isrof qildi dedi. deb shuna qiladi. Hattoki Xolid ibn Validni olib kelib mahkama qilgani ular jur'at qila olmaydi, hijolat bo'ladi. Shunday qo'mondon deya Sayfullohda. Borishadi, nima qilishadi? Axiri sen sen oxir xatni ko'rsatishadi Umar ibn Hattob xatini. Mana mana bunday xat kelibdi Amirul Mo'minin deganda, bismillah dedi, qilinglar dedi. Amirul Mo'minindan buyruq kelibdi dedi-da, Alloh rozi bo'lsin holat roziyallohu anhu. Shu o'zi o'zi yechib o'zi baylab beradi qo'lini. Shunda unga savol berilganda, men dedi, bilasizlar, jihodda yuragaman, ko'p yuraman jihodda. Men g'animat, ko'p g'animat olganman. Men nihoyatda boyligim ko'p dedi. Buni men o'zim berganman dedi. O'zimni cho'ntagimdan berganman deb aytadi. Va mana shu narsani endi zikr qilib o'tyapti-da bu yerda. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu endi bir nimasini. Xo'p, keyin yana <clears throat> ya'ni ba'zi bir asarlarda ham keladiki, bizga ham har xil tushuncha o'qilmasinki, odamlar Xolidga sig'inib ketmasin degan niyati ham bo'lgan deyiladi. Umar ibn Hattob. Qarasaki, Xolid ibn Valid kirganki jang g'alaba bo'lyapti. Odamlar Xolid qatnashmagan qo'rqib qolyapti. Xolid qatnashsa hamma xotirjam bo'lyapti. Ya'ni Xolid g'alabani timsolida qabul qilgan bo'lganda, Xolid bormi g'alaba, Xolid yo'qmi g'alaba bo'lmaydi degan tushuncha insonlar kirib qolmasin. G'alaba Allohda ekanligini bilsin insonlar degan nimada olgan degan shunaqa rivoyatlar ham bor. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu. Xo'p, so'ngra bu kishi Xolas Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu anhu ga qaytadan xat yozadi. Ya'ni Abu Bayd ibn Jarrohga aytadiki, men seni amir qilishiga yana buyuraman, hayo qilmagin deydi. Albatta Alloh haqda hayo qilmaydi. Men senga taqvoga vasiyat qilaman va o'z xulosingdagilarni, nafarlaringni ehtiyot qilishga buyuraman va ularni halokatga tashlamagin. Qo'shinlar ko'p bo'lgan dushmanlarni ishiga ularni tashlab qo'ymagin, ularni ehtiyot qilgin va musulmonlarni demak halokat o'rniga g'animat umidida ularni halokat o'rniga tashlamagin deb shunaqa unga yana bir qancha nasihatlarni qiladi va dunyo qalbingga kirib qolmasin, dunyoga chalib qolmanglar deb nasihat qiladi. va yana Xolidga ham aytgin dedi, Xolidni qilgan ishi u xato dedi. Boyagi podshohning ayolini berib yuborganligi ham xato bu, hatto oshli dedi. Uni evaziga katta fidya olib dedi, uni musulmonlarning zaiflariga pulni tarqatsa bo'lardi dedi. Uni aqlo hadiya qilganidan ko'ra qilmagani yaxshi deb shuna qilib aytib yuboradi. Va Shaddad ibn Avs roziyallohu anhu jo'natadi. Shaddod ibn Avs aytadiki, seni senga ular bay'at berishigi, menga berishigi dedi. Ya'ni sen meni nomni bay'at olgin deb jo'natadi. Ular bular hatto olib keladi. Shunda lekin mana bu hatto endi umumiy hammaga o'qib bergan degan bo'ladi-da. Endi hammaga o'qib ber. Abu Bayda ko'rdiki, uyatib ayta olmagan. Xolid ham yig'asan, boshqa hammani yig'asan, mana bu meni xatni o'qib berasan dedi. Xolid Valid endi amirman deb o'ylayapti, keldi xat ber deganda, yo'q, sizga ham ijoza yo'q, hammaga o'qiyman ekan dedi. Ajablanadi. Keyin shu xatni o'qib beradi, hammasini o'qib beradi. Abu Bakr Siddiqda vafot etdi degan yeriga kelgan vaqtda hamma ho'ngirab yig'laveradi. Hamma yig'laydi-da, Xolid ibn Valid ham yig'laydi. Va u yerda yana yoziladiki Abu Baydani amir bo'lganligi va hamda Shaddod ibn Aws endi Umar ibn Hattob nomidan bay'at olayotganligi aytiladi. Xo'p, mana shundan keyin odamlar hammasi taromam bo'lib ketadiki, bay'atga berishga shoshilishadi. Haqiqatda Umar ibn Hattob u haqlidir, bizga Amirul Mu'minin bo'lishga haqlidir deb hammalari Shaddod ibn Avsga bay'at berishlikka shoshiladi. Xo'p, navbatda demak Abu Bayd ibn Jarroh bayat olgandan keyin endi jihodiy ishini davom ettirish kerak. U kishi o'ylanib qoladi. Ikkita yo'lida ikkita fikr qilib qoladiki, yo Antakiyaga boraymi dedi. aql bilan jang qilgani borishim kerak dedi, yo Baytul Quddusga, Baytul Maqdisga. Falastinga boray deydi. U yer ham Nasorolat asosiy yerlaridan. Qaysinsiga borsam ekan deb fikr qilib turgan yerida, shunda Vaqatu bil Quddus deb bir voqea bo'ladi. Shuni inshaalloh keyingi darsda o'tamiz. Shu yerga boshqa reja chiqib qoladi. Yaxshiroq bir reja chiqib qoladi ikkalasidan ko'ra. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. www.sodiqlar.info